Salatu wassalamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi və sahbihi ecmain. Amma ba'd. Ümumiyyətlə, e, İslamda əxlaq anlayışı iki növdür. Bir var ümumi əxlaqi prinsiplər var. Bir də var ki, xüsusi müəyyən məkanlara, müəyyən zamanlara xas və müəyyən ibadətlərə xas əxlaq prinsipləri. Və təbii ki, bilmək lazımdır ki, ümumən gözəl əxlaq, yəni İslamın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əsas göndərilmə səbəblərindəndir. Misal üçün misal gətirmək olar bu hədisi. Allah Rəsulu buyurur ki, mən gözəl əxlaq prinsiplərini, gözəl əxlaq xüsusiyyətlərini tamamlamaq üçün göndərildim. Və bu hədis dəlildir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin göndərilmə səbəblərindən biri də bu idi. Və əxlaq da iki hissəyə bölünür. Biri var ümumi əxlaq prinsipləri, biri də var ki, xüsusi əxlaq prinsipləri. Yəni, məsələn, kişi, Allah, öz əhlinə qarşı necə olmalıdır? Təbii ki, kişinin öz əhlinə qarşı olan əxlaqı başqalarına qarşı olan davranışından fərqlidir. Və məsələn, elm tələbi, elm tələb edənin e, elm tələbində əxlaqı olmalıdır. Yəni, elm tələb etməyin özünün ədəbi var, əxlaqı var. Bunlar xüsusi əxlaq prinsiplərdir. O prinsiplərdən də biri məscid ədəbidir. Və bu barədə hətta kitablar yazılıb. Müstəqil kitablar var. E, məscid ədəbi barədə xüsusi alimlər kitablar yazıb. Bu da göstərir ki, yəni alimlər bu məsələyə toxunublar zaman-zaman. Yəni ehtiyac olub Və o ədəblərdən ən birincisi, təbii ki, bu da e, məzhəblərə, mənhəclərə görə nisbidir, fərqlənir. Yəni, məsələn, sufilərin özlərinə xas məscid ədəbləri var, aydındır. Yəni, belə də demək olmaz ki, kim nəyə bu məscid ədəbidir deyirsə, biz də elə onu o cür qəbul edirik. Yox, təbii ki, hər şey Quran və sünnədən dəlil lazımdır. Ola bilər, bir insanın e, mənhəcinə görə, fəhminə görə məsciddə divara söykənib məsələn. Tutaq ki, ayaqları qibləyə uzatmaq, aydındır, və ya məsciddə yorğundur insan, qırağa çəkilib uzanması, ola bilsin kiməsə görə əxlaqdan kənardır. Amma şəriətə görə əxlaqdan kənardır, əxlaqdan kənar deyil. O səbəbdən biz bu məsələlərə yanaşırıq Quran və sünnə çərçivəsində, sələfin fəhmi ilə, yəni İslam baxışı ilə baxırıq. E, o səbəbdən ən birinci əxlaq məscid ədəblərindən birincisi odur ki, yəni insan məscidə girəndə gərək xoşu ilə ola. Yəni bu şeylər e, hətta məscidə girməmişdən qabaq başlayır. Yəni kim necə gəldi, tələm-tələsik, qışqıra-qışqıra, telefonla danışa-danışa məscidə girmək belə şey yoxdur. O səbəbdən fikir ver, məscidə girəndə sağ ayaqla girirsən. Məscidə girən, məscidə girərkən məscidə girmə duası var. Bunu edirsən. Bu, bu hamısı səni nə edir? Hazırlayır hətta məscidə girməmişdən qabaq səni ədəbləndirir. Bu da təbiidir. Nə üçün? Tutaq ki, mən gəlmişəm bugün bura, indi ev yiyəsi kimdirsə, hər halda bu mənim evim deyil. Və mən təbii ki, evimdə olduğum qədər burada sərbəst ola bilmərəm. Təbiidir. Mən və ya siz, hamımız. Niyə? Çünki sən bir yerə qonaq gedirsənsə, ən azından ev yiyəsinə hörmət olaraq, yəni müəyyən qədər öz hərəkətlərə diqqət edirsən. Və təbii ki, məscidlər də Allahın evləridir. Və annəl məsəcidə lillah. Həqiqətən məscidlər Allaha xasdır və bütün məscidlər Beytullahdır, tək Kəbə deyil. Bütün məscidlər Allahın evidir. Və sən Allah Azza və Cəllənin evinə girirsənsə, sən məcbursən orada ədəbli olasan. Və bu ədəb də elə məscidin qapısından başlayır. Sağ ayağınla girməyin də, dua etməyin də. Və həmçinin o məscid ədəblərindən birisi də girən adamın e, iki rükət təhiyyə namazı qılmasıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyərdi ki, məscidə girən namaz qılmamış oturmasın. Hətta bu imam xütbədə, minbər üzərində olsa belə hökum dəyişmir. Bir gün Allah Rasulü İbn Məcənin sünənində gəlib hədis, xütbə verir, verirdi və sahabələrdən biri girir içəri və oturur. Allah Rasulü xütbəsini kəsir və deyir ki, qalf, iki rükət namaz qıl, fəqət namazı xəfifləşdir, yəni yüngül qıl, çox uzatma. Və bu dəlildir ki, hətta imam xutbə verəndə belə sən təhiyyəni qılmalısan. Həmçinin məscidə girəndə ehtiyac yoxdur ki, uca səslə salam verəsən. Bəzən görürsən qardaşlar məscidə girəndə qışqırıb salam verirlər. Yəni bunun dəlili yoxdur sünnədən. Ehtiyac yoxdur belə şeyə. Bəs necə edilməlidir? Tutaq ki, məscidə gəlirsən, təbii ki, məscidə girən adam ola bilər məscidə girərkən qarşılaşdığı ilk kimdirsə ona salam verə bilər sakitcə. Həmçinin təhiyyəni harda qılacaqsa, məscidə girib, indi özü üçün müəyyən bir yer seçib orada təhiyyəni qılır. Ora keçir, orada kimsə varsa qardaşlardan yaxınında, onlarla görüşər, əllə və ya dinlə və sonra təhiyyəsini qılar və oturar. Aydındır, ehtiyac yoxdur ki, uca səsinə e, salam verəsən. Həmçinin e, ədəblərdən biri məscidin təmizliyinə fikir vermək. Həm özün bulaşdırmayasan, həmçinin ulaşılan şeyi götürəsən. Yəni, gələk deməyəsən ki, mənlik deyil. Yəni, əslində, bu, müsəlmanın əxlaqından deyil. Yəni, mənlik deyil, mənlik deyil. Bu prinsip yoxdur İslamda. Əgər bu məsciddə biz ibadət ediriksə, yəni, onun haqqını gərək ödəyək. Həmçinin ədəblərdən biri e, namazla əlaqəli olan ədəblərdir, xüsusən cəmaat namazında. Görürsən ki, bəzi qardaşlar hərisdir birinci səhvdə durmağa, hərisdir amma layiq deyil. Və burada fərq var. Ola bilər, hər İslama layiq deyil. Çünki imamın arxasında, xüsusən də imamın arxasında birinci səhvdə kimlər durar? O kəslər ki, imam namazdan çıxsa onu əvəz edə bilər. Və ya imam olmasa onu əvəz edə bilər. Ona görə imamın arxasında onu əvəz edə biləcək adamlar durmalıdır. Ən azından Qurandan müəyyən qədər bilən, Quranı təcvidlə gözəl oxuyan, Həmçinin yaxşıdır ki, ola bilər Quranı təzvidini oxuyanlar çoxdur. Onda baxılır, e, yəni belə deyək, bizim deyilə, axsaqqal olanlar, axsaqqal olanlar durmalıdır. Və bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətidir. Allah Rəsulu əshabına buna əmr edirdi. Belə əmr edirdi. Çünki imam nəsə xəta etsə, e, onun arxasında olanlar imama kömək edə bilsinlər deyə. Və həmçinin məsciddə e, sakitçilik, Bu da sünnədəndir. Bu da sünnədəndir. E, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ümumiyyətlə qadağan edib məsciddə dünya söhbətlərini etməyi. Tamamilə qadağan edib. Məscid və ya məscidin həyəti. Çünki məscidin həyəti də əslən məscid hökmündədir deyə e, caiz deyil orada ticari söhbətlər etmək, məsciddə dünya söhbətləri etmək caiz deyil, qadağandır. Həmçinin səsi qaldırmaq olmaz. Məsciddə qışqıra-qışqıra danışmaq olmaz. O səbəbdən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məsciddə qadağan edib şeir oxumağı. Qadağan səbəbi şeirdə deyil. Yəni məs şeir o demək deyil, şeir oxumaq olmaz, mahnı oxumaq olar. Yox. Ona görə ki, o vaxtı ərəblər arasında bu məşhur idi. Ərəblər sevirdi bunu. Kiminsə təbii gəlirdi, qalxırdı bədahətən uca səsinə şeir oxuyurdu. Və Allah Rəsul bunu qadağan edirdi. Və bütün bu qadağan səbəbləri də nə idi? e, eh, məsciddə səsin qaldırılmaması. Hətta Ömər ibn Xattabın radiyallahu anhunun zamanında belə bir hadisə olur. E, eh, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm məscidinə qıraqdan, yəni əcnəbilərdən, qıraq, ən azından Mədinə əhli olmur bunlar, sahabə də olmurlar. İki nəfər gəlir, və o iki nəfər başlayır məscidin içərisində söhbətləşməyə, bir-birlərinə danışırlar və səsləri biraz qalxır. Və Ömər ibn Xattab arxadan bir balaca daş götürür, çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zamanında məscidin yəni döşəməsi cınqıl daşları idi, balaca daşlar idi. Bu daşlardan birini götürür, atır onların arxasına, hətta onları sakit etsin deyə. Və sonra namazdan sonra onları tənbih edir. Hətta bu hədisi şərh edən alimlər deyir ki, Ömər ibn Xattab xətanı xəta ilə düzəltmədi. Yəni biz olsaydı nə edərdik? səs salana biz də səsimizi qaldırıb cavab verərdik ki, səsini kəs. Amma əslində o xətanı biz xəta ilə düzəltmiş oluruq. Niyə? Çünki o səsini qaldırana biz də səsimizi qaldırdıq. Ömər, Ömər ibn Xatta bunu etmir. Arxasınca daş atır ki, səsini kəssin. Həmsinin başqa bir hadisə də olur. O da e, bayaqlar qeyd elədiyi məsələ ilə əlaqəlidir, imamın arxasında durmaq. Bir nəfər gəlir, Mədinəli olmur gəlir, e, deməli, Ubey ibn Ka'b radiyallahu anhu görür ki, bir nəfər gəlir, e, imamın arxasında, ar arxasında olan səhvdə namaza durur. Və Ubey onu tutur arxadan, o namazda ola ola. Çəkir arxaya. Və namazı qılıb qutarandan sonra deyir ki, mənim qəsdim səni təhqir eləmək, səni aşağılamaq deyildi. Ancaq sənə bunu bildirim ki, sən Allah Rəsulunun zamanında olsaydın, bu əməli heç vaxt edə bilməzdin. Çünki Allah Rəsulunun zamanında hər kəs öz həddini bilirdi. Aydındır. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün ə, e, namazların birində ayələrin birini unudur, xəta eləyir və kesir o bir sayə, qirayətdir və çaşır. Və namazdan sonra dönür, Ubey ibn Kəbı səsləyir ki, ey Ubey, buradasan, O da deyir, bəli, deyir, nə üçün mənə xatırlatmadın? Baxmaq ki, orada nə qədər sahabələr var idi, amma bu məsələdə e, haqq sahibi daha çox o idi. Və Allah Rasulunda haqq sahibini öz haqqını verirdi. Aydındır. Yəni, bax, bu qısa məsid ədəbləridir. Ola bilsin, burada başqa şeylər də var. Yəni, məsidlə əlaqəli var. Başqa məsələlər, bidət olan məsələlər var. Amma istəmirəm o məsələlərə girib. Bunlar hə, o müsayə idi də, orada. Bəli. Yox, ləğv olunmuş ayə deyil. Çünki Ubey orada soruşur, sual verir ki, ya Rasulullah, e, çünki Allah Resulü soruşur ki, nə üçün xatırlatmadın? Orada deyir ki, mən elə bildim ki, ayə nəsx edilib. Hı. Və sonra Allah Resulü deyir ki, yox, sadəcə yəni, bəşər olaraq unudub, nəsx edilməyib həmin ayə. Sual vermək olar. Buyuraq. Bu həddi bulura çatmamış uşaqların səhvdə durmağımız Ümumiyyətlə, uşaqlar səhvdə e, lazım deyil. Birinci, ikinci səhvdə dursun, üçüncü. Uşaqlar keçsinlər ən arxasında. Əgər atalarla birlikdədirsə, görsə ayrılmır, onda atası birinci səhvdədirsə, ikinci səhvdə lap qıraqda dursun. Ki, uşaq onun qırağında olsun. Ortada olmasın. Çünki uşaq çıxır, səhvi kəsəcək. Namazda xoşuya mani olacaq. Ən yaxşısı, e, deməli, uşaqların ən arxada durmasıdır. Doğru. Şəriətlə. Lakin şübhəs dedin ki, məsciddə uzanmaq da olar. Yəni bu çəkilir burada. Bir kənara çəkilir. Bugünkü bir kənara çəkilir. Hə, elə deyil. Bugünkü gündə faktiki qaçma məsələsidir. E, Bax, hər şeyin də mərkəzi vardır. Biz bunu görmüşük ki, kiçik həmişə böyüyü hörmət edir. Bəli. Ağsaqqal kişilərin yanında görsən cavan qardaşı gəlir, birinci səhvdə uzanır belə. Yox, bunlar heç bir düzgün deyil, başa düşdün axı. Yox, bunlar heç bir düzgün deyil. Yəni, hətta hətta mən başqa bir şey qeyd edeyim. Məsələn, e, ümumiyyətlə hər şeydən öncə, hər şeydən öncə insan gərək dəvəti düşünsün. Hətta ola bilər ki, bir şey şəriətdə var, fərziyyəyə. Yəni şəriətdə var, yəni mütləq etməlisən. Hə? Belə prinsip var. Yəni gəlir məsələn bir məsciddə, sən də bilirsən ki, bu məscid Hənəfi məscididir. Hənəflər də orada hakim, suflərdir. Və onlara görə tutaq ki, məsciddə e, belə deyək də, uzanmaq ədəbdən deyil. Uzanma. Yəni, əgər sənin uzanmağınla orada problem çıxacaqsa, uzanma. Yəni, sənin uzanmağın şərt deyil ki. Amma gəlib nə edir? Gəlib uzanır. Çünki mən bunu çox görmüşəm. Biləsərdə də bizdə var nəsil. Biz əlhəmdə qardaşlar, yəni öz aramızda qadağan qoymuşduq. Qadağan qoymuşduq və məscidin də imamı demişdi ki, gedin məsələn ikinci mərtəbədə uzanın, çəkin qıraqda uzanın, belə ortalıqda yox. Qadağan qoymuşduq öz aramızda ki, yəni dəvət naminə. Çünki sabah məscid imamı gəlir, deyəndə qadir deyir ki, sahabilər uzanardı. Yəni subhanallah onun bu dəqiqə əməl etmədiyi, biz etiqad etmədiyi o qədər məsələlər var ki, o məgər bunu qəbul edəcək? Etiqadda o qədər məsələlər qalıb. O heç qəbul etmir ki, Allah subhanət hala ərşinin fövqündədir. Sən gəlib ona sübutləmək istəyirsən ki, iki dənə sahabə məsciddə yatır və mən də yatıram, sənin mənə nəsə demək haqqın yoxdur. Bu hikmətsizlikdir axı. Yəni, belə şey yoxdur İslamda. O səbəbdən insan gərək diqqətli olsun. Yəni, hara gedirsənsə, ora müvafiq gərək hərəkət edəsən. Hocam meşidə girirsən ya, meşidə namazda var, vaxta var. Birinci səhv... Özür sən, bir şey var axı, problemi qoymaq. Döşəyə sən şey eləmə. Yox, yox, yox. Bismillah, mənə üçün rahat olur. Onda sən sökən. Hə, sökən. Birinci səhv boşdur ya. Gəlirsən iki əkət namaz qoyandan sonra oturmalısan orada, yoxsa çəkilib qıraqda da otura bilərsən yerini tutmaq şərtilə. Yox, elə eləmə. Yeri tutma. Əgər qıraqda oturursansa artıq o yer sənin deyil. Yox, olmaz belə şey eləmək ki, nəsə qoyum ora, putqa, telefon, bu mənim yerimdir, belə olmaz. Dəstəmaza da getsən, tapşırmalısan. Dəstəmaza da getsən, e, çalış eləmə. Çalış eləmə. Elənirsə tutalanda, yəni qoyulursan, məsələn, gələn adam onu götürüb otura bilər orada, yoxsa o da e, Əslində yoxdur da, elə ədəb yoxdur. Bildim, yəni elə gəldisə bir adam, görür ki, o telefonlar düzülübdür. Hə? Götürüb orada otura bilər, yoxsa oturmağa... O deyə bilmərəm. Amma ki, o, o insan etdiyi düz deyil. Yox, düzdür, o bilir inşallah. Prosta yəni o götürür yəni ona görə o ləqsədir. Oturmur, hər halda oturmaz. Oturmur. Hələ qoy qalsın. Qoy qalsın. Gəl. Amma başa salmaq lazımdır. Gətirsən sonra ardı məlumdur. Onda mübahisə. O yalnız məclisə aiddir. Məclisə aiddir ki, sünnədə. Tutaq ki, mən burada oturmuşamsa, mən hər hansı bir səbəbə görə məclisi tərk edirəmsə, bu mənim haqqımdır. Mən gələndə burada oturmalıyam. Məsinə aiddir. Bu məsinə, bu məclisə aiddir. Mən gəlib öz yerimdə oturmağa haqqım var. Hı. Hə. Amma bu məsinə aid deyil. Bir də siz bayaq toxundunuz o məsəl üçün Hənəfi məscidlərində onlara görə olmaz ədəbdən deyil. Bəli. Bizim misvaqlanmağımızı da pis baxırlar. Onu da ədəbdən görmürlər. Deyir, məsciddə insanlar arasında misvaqlanmır. Yəni Əgər buna dair dəlil var. Başa düşürəm, əla. Əgər bu məsələ problem yaradırsa məsciddə eləmə. Eləmə. Bəli, bəli, eləmə. Yox, kütlə eləyir bunu. Bir var bir insan, iki insan. İndi ola bilsin kütlə eləyir, uşaq adiləşir, daha heç nə demir. Bəli, axı, bəli. Dəvət axı hər şeydən önəmlidir. Yəni sən fərzi tərk etmirsən ki, o misvakı dəstəmaz alanda da istifadə edə bilərsən, düzdürmü? Ya yəni məscidə girməmiş də edə bilərsən. Yəni önəmli olan dəvətdir. Yəni mən sizə deyim ki, bu prinsiplər biz Biləcərdə dəvətə başladıq, hə? Məscidin bütün cemaat, hətta imam belə sələfi oldu. Ondan sonra İslamda onlara başa salmaq üçün onların yanında. Sonra məsciddən çıxartdılar. İmam tövbə elədi, subhanallah. Və o cür imam, siz eşitmisinizmi haradasa Hənəfi məscidində bir Hənəfi imam tövbə eləyə, cəmaatla birlikdə? Təbii ki, bu illər çəkdi, əxi. Hətta o dərəcədə ki, təravih namazı 20 rükət qıldı, qıldırıldılar 23. Mən qardaşlara dedim ki, siyana gedməyin. Hamımız qılacaq burada 23 rükət. Çünki onun qəsdi odur qəsdi odur ki, bunu qıldırsın və səni buradan yayındırsın. Biz sabit qaldıq. Sonra hətta özləri, öz cəmaatının içərisində olan qocalar dedilər ki, güc çatdıra bilmirik, qoy 11-ə endirilsin. Və sonra elə oldu, gələn il tam sünnəyə uyğun 11 rükət, yəni vitirdə qulunur, 4 rükətdən sonra istirahət, tam sünnəyə uyğun ibadət getdi, tam Ramazan. O belə. Dəvət çox <coughs> önəmlidir. Yəni sən orada nəyisə etməyə bilərsən, sünnədə nəyisə təkvilə bilərsən. Abi bayaq bir şey dedi, dediniz xütbə e, oxunurkən, imam xütbə oxunurkən, e, təhiyyatul məsid namazı qılınan bilər. O nəyə əsasdır? Bayaq ben dediyim hədisi dedim. İbn-i Məcədə, İbn-i Məcədə sünən, sünənində hədisdə gəlir ki, sahabələrdən biri girir məscidə, cümə günü olur. Allah Resulü xütbə verir. Və sahabə girir, oturur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qalx, iki rükət təhiyyəni qıl, sonra otur. Xutbə arası deyil. Yox, xutbədə, xutbə deyəndə xutbəni kəsir, görür axı. Və deyir ki, qalx, iki rükət qıl, sonra otur. Bu hadis dəlildir. Aydındır. Və, və həmçinin bu ona girmir ki, biz bilirik, imam xutbə verəndə sən susmalısan. Bu ona girmir. Aydındır, bu ona adiyyəti yoxdur. Çünki imam xutbə verəndə Ola bilər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin adını çəkər, sən orada salavat gətirirsən özün özlüyündə. O deməkdir ki, sən xutbəni kəsdin. Və imam xutbə əsnasında elə ortada nəsə dua edə bilər, cəmaət amin deyə bilər. O deməkdir ki, sən xutbəni dinləmədin. Yox, bu xutbəni dinləməmək hökmünə girmir. Çünki sən əlavə nəsə danışmırsan. Sən şəriətin sənə icazə verdiyini edirsən. Alimlər hətta təhiyyənin hökmündə alimlər ixtilaf ediblər. Bəzi alimlər sünnə qoyublar və bəziləri vacib görüblər. Bir də bu Şəbban orucu 6 gün ardı-ardına tutulur. Şərt deyil ardı-ardı, istər ardı-ardı, istər e, kəsə-kəsə, necə istəyirsən tut. Əsas odur ki, Şəbbalda tam tutasan. Son zaman cümə gününə rast gəldiyi üçün. O... Cümə gününə rast gəlmək məsələsi bilirsiniz də, yəni cümhur üləma, bütün alimlər demək olar ki, caiz görüblər onu. Təkcə Şeyx Əlbənidən başqa. Şeyx Əlbəni deyib ki, yəni cümə günü oruç tutmaq olmaz, yalnız ə, e, fərz Ramazan oruclarından başqa, yəni nafilə tutmaq olmaz. Amma demək olar ki, düşərsəgə, bir gün ömür tutan adamlar fərq etməz. Şeyx Alban ümumiyyətlə oraydədir ki, cümə günü oruç tutmaq olmaz, fərzdən başqa və salam. Aydındır? Amma bütün alimlər demək olar ki, cümhurləma, bütün alimlər o rəydədir ki, cümə günü oruç tuta bilərsən, əgər 4 nə cüməni və ya cümə ilə altını birləşdirsən. Yəni davamiyyətlə tutulubsa, birinci gündən başlamısansa getmək olar həftənin axırına. Siz bayaqları şey e, məsələyə toxundunuz ki, uşaqların ən yaxşı səhvi arxa səhvdir, düzdür də. İndi bu uşaq birinci səhvdə dursa, savab var. Yoxsa elə günah da var, savab da var. Hmm. Şəriətdə savab olan məsələlər necədir? Yəni biz e, belə deyək də bizim üçün əməlin çoxluğu yox, yəni insan çox çox əməl işləyəndə çox savab qazanmır. İnsan haçan çox savab qazanır? Əgər sən çox savab qazanmaq istəyirsənsə, o zaman ki, etdiyin əməl Peyğəmbərin dediklərinə uyğun olsa. Aydındır? Ola bilər sən çoxlu-çoxlu əməllər edirsən, ancaq etdiyin əməl Peyğəmbərin dediklərinə uyğun gəlmir. Onda qazandığın savab da az olacaq. Ona görə əməlin az olsun. Amma nə olsun? Peyğəmbərin dediklərinə uyğun olsun. Bu məsələdə də Peyğəmbərimizin dediyi nədir? Uşaqlar üçün. Ki, uşaqlar ən arxa səhvdə dursun. Aydındır? Sən buna əməlləsən, onda çox savab qazanacaqsan. Ehtiyac yoxdur ki, uşaq qaçsın birinci səfər. O belə. Bir də bu məscid ədədlərinə bağlı bir sual vermək istəyirəm. Bəzən görürsən ki, gəlib əyləşirsən birinci sırada, bir saat qabaq, namazdan qabaq. Məscid dolub, artıq məscid dolub, namaza üç dəqiqə qalıb bir qardaş gəlir cəmatı yara-yara, yara-yara gəlib birinci sırada durmazdır. Gəlir özünü sənlə qardaşın arasına salır. Hə. <clears throat> Deyəndə də bir balaca sözün ola bilir də, düz başa düşülmür, e, incir, ya axı, nəsə də var. Bu aydınlıq götürərsə bu məsələyə. Yəni. İncimə, inciməli nə var burada? Sən əgər ona bunu nəsihət edirsən, Əslində, bu şəriətin tələbidir şə şəri cəhətdən sual verirəm. Onun o cür etməsi qadağandır yoxsa caizdir? Bax, qadağandır yoxsa caiz? Şəri cəhətdən. Qadağandır. Yəni qadağan. Dəlillər var da bu arada, hədis var. Bəli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan deyib iki qardaşın arasını ayırmaq, çiyinlərdən tullana-tullana getmək, iki nəfəri ayrı-ayrı keç, ayrı-ayrı keçmək. Bu şeylər qadağan deyib. Qadağandır şəriətdə. Yəni məscidə girirsən, bəli, bəli, məscidə girdin, məscidə girdin sünnə də gəlir. Nə qədər hədislər gəlib bu arada. Hə. Məscidə girdin, harda boş yer tapdın, orada oturursan. Ümumiyyətlə qadağan da iki nəfərin dəlil gətirirlər. O cür keçmək. Bir kəm bir qardaşa, bir kəm bir qardaşa nəsihət elədim. O mənə dəlil gətirdi ki, İbn Teymiyyə səhv eləməmsə, o səhabələr haqqında danışarkən öz kitabında e, qeyd edir ki, sahabələr namaz qılarkən qeyd e, deyirdilər ki, biz rahat namaz qılmaq. Nəsə belə bir rəvayət gətirdi. Yəni Ola bilər şəkərin sıxlığına görə deyir. Hə, o onu əsaslandırdı ki, yəni problem yoxdur, mənim gəl birinci sırada durmağım. Yox, problem yox deyə sən birinci sırada durmaq var. Problem sənin cəmaatı o cür üstündən tullamağındadır problem. Mən də onu deyirəm də, bilmək istəyirəm yəni ki, onu düz eləmir də, yəni Təbii ki, düzəm, şəriətdə qadağandır bu. <clears throat> Qadağandır. Özə çox maraqlı bir şey var, qardaşlar. Bəzən biz sən şəriətdə klassik qadağalar var da, ümumi cəmaat arasında zinadır, araqdır, şərabdır, tutaq ki, donuz ətidir, klassik qadağalardır. Bunlar gələndə hamı deyir, yox, haramdır, qadağandır. Hmm. Amma şəriətdə bu cür qadağan məsələlər var. Bu da qadağandır. Bayaqları qardaşla söhbət edirik. Bidət əhlinin, kitab, bidət əhlinin kitablarını oxumaqdan gedir söhbət. Məsələn, nə qədər qardaşlara demişik, indi bu mövzudan qadağaya görə deyir, amma bunu misal olaraq ki, mövzu dağılmasın. <clears throat> dəfələrlə demişik ki, yəni Əhlüsünnə və Cəmə alimləri ittifaq edib, icma edib ki, bidət əhlinin kitablarını oxumaq qadağandır adi cəmaatda. Kim oxuya bilər? Alimlər oxuya bilər və bir də güclü elm tələbələri ehtiyac varsa, ehtiyac varsa, nəsə oradan götürəcək, dəvət məqsədi ilə, tutaq ki, rəd məqsədi ilə istifadə edəcək. O da hər elm tələbəsinə də onu o qapını açmayıblar. Amma adi cəmaət üçün bidət əhlinin kitabını oxumaq qadaxandır. Yəni haramdır. İndi fikir versən, bunu deyirsən belə, görsən səhərsi gün yenə də stolunun üstündə hər hansı bir bidət əhlinin kitabı. Bu hələn başa düşməyib haramdır. Yəni bu biraz açıram bu nə deməkdir. Bu o deməkdir ki, şərab haramdır, bu da haramdır. Fərq yoxdur. Yəni necə ki mən müsəlmanam deyib şərab içmirsənsə, müsəlmanam, mən sələfiyəm deyib, bu haramdan da çəkinməlisən. Yəni bu gün müsəlmanların zehnində belə bir şey var. Axı klassik o haram olan şeylər ki var, yəni hansı ki şəriətdə bilinməsi zəruri olan məsələlərdir. Hətta cahil insanlar da, xristianlar, yəhudilər də bilir ki, müsəlmanlara bunlar haramdır. Bunların haramlığına sanki qəti etiqad var, yəqinliyi var. <clears throat> Amma başqa bir məsələ gələndə haramdır, qadağandır, caiz deyil. Cürbəcür ləfslərdir, hamısı eyni nöqtəyə vurur. Hə? Onda gələndə görürsən ki, ciddi cəhd ilə istəyir nəyisə bir dəlil tapsın, sənin dediyin sözü fırlatsın, nəyisə özünə bir əl yeri qoysun. Olmaz belə. Və ya məsələn deyirsən, haram deyil tutaq ki. Bəyənilmir, məkruhdur. Bəyənilmir. Sən deyirsən ki, filan əməl məkruhdur, deyir ki, yəni qardaş haram deyil, artıq tutursan ki, sözündən bu demək istəyir, demək istəyir ki, yəni edə bilərəm. Yəni ağıllar 90 dərəcə çevrilib. Və sabah gəlib deyirsən, filan əməl müstəhəbdir, Deyir, hə, yəni fərz deyil, demək silkəni etməyə bilərəm. Bugün elə bir məkruhlar olub, yəni məkruhlar olub ki, yəni et, müstəblər olub ki, etmə. Bəzilərində. Amma tam əksinədir. Məkruh, yəni e, çəkinməlisən, müstəhəb, yəni etməlisən. Hətta sahabələr belə fərq qoymurdular. Düzdür, sahabələrin fikrində, fəhmində bu fərq var idi. Vacib, müstəhəb anlayış var idi. Usul kitablarında var bunun dəlilləri bu elmi olaraq idi. Elmi olaraq götürürdülər ki, filan əməl rukundur, filan əməl müstəhəbdir. Amma əməli olaraq fərq qoymurdular. Onlar üçün o fərq yox idi ki, bu vacibdir, müstəhəbdir. Onlar üçün önəmli olan bu şəriətdən deyə yox. Bu idi. Həmçinin məkruh, hətta bəzi üsulçular, bəzi alimlər, xüsusən hənəfi alimləri məkruhu iki hissəyə bölür. Tənzihən və təhrimən. Harama yaxın və halala yaxın. Yəni sən hətta elə bir məkruh əməl edə bilərsən, harama düşərsən və ya onun haramlığında ixtilaf var. Ona görə hədisdə gəlib axı, müsəlman gərək dinində o şübhəli olan şeylərdən də çəkinsin. Allah razı olsun. Hə. Sonra bir də yenə bu məscid tutulan məsələlər də mümkündür, narahat edir. Bu, ə, az yaşlı onların məsələ gətirilməsi. Bunu qardaşlar neçə dəfə olub belə gediblər, elmi qardaşlarımızdan sonra deyir ki, heç bir problem yoxdur. Amma bu tərəfi təmiz yaddan çıxır. Uşağı gətirib burax, namaz başlayır, e, vacib namaz, fərz namazında. Uşaq gəlir, qışqırır, qaçır belədən belə, belədən belə. Yəni, dən də onu götürürlər ki, heç bir problem yoxdur, məsələ uşaq gətirir. Yox, əslində, məs yəni, məsələ uşağın gətirilməsində problem yoxdur, bəzi şərtlərlə. O şərtlərdən biri olur ki, uşaq o həddə olmalı deyil ki, gələ məsuluya. Aydındır. Yəni uşaq ola bilər, gətirərsən, özünə sahib dura bilmir. Yəni ən azından belə deyim də nəzarət olmalıdır. Çünki bunu bilin ki, ümumiyyətlə məsciddə, məscidlərdə, məsciddə və ya məsciddən kənar, indi məscid daha məsuliyyətlidir deyən onu deyir. Çünki cemaat namazından söhbət gedirsə, namazda xoşu hər şeydən önəmlidir. Yəni sən əgər gəlib uşaq, bir uşaqlı gətirəcəksənsə, sən bilirsən uşaqlıdır o məsciddə nəinki sənin, hamının namazında xoşusunu alacaqsa, onu gətirmə. Alır da. Və bəzən necə olur, bəzi hallar deyilsə, o çox qəribədir, yəni belə eləmək olmaz. Çünki bəzi məsələlər var ki, əxi, o məsələlər təqvaya qayıdan məsələdir. Yəni, insan əslən bilir etdiyi əməl nə qədər düzdür, nə qədər səhvdir. Lazım deyil ki, haram halal axtarasan. Ehtiyac yoxdur buna. Adi bir misal deyəcəm sizə. Deməli, qardaşdır, zövcəsidir, uşaqlarıdır, yəni ana, ata bir ailədə. Ana bilir ki, ata bilir ki, uşaq evdə dinc durmur, sakit durmur. Yəni evi dağıldır, tökür. İndi ata məscidə gedir. Məscidə gedir. Tutaq ki, məğrib namazına. Zövcəsi deyir ki, uşağı da apar. Yəni bu uşağı başından edir. Evdə sakit durmur axı. Yəni uşağı da apar. Yəni bu prinsiplə uşağı məscidə gətirmək olmaz. Bu prinsiplə səhvdir. Çünki uşağı gətirə bilərsən məscidə hansı prinsiplə? Uşaq gəlsin, alışsın məscidə, namaz nədir, ibadət nədir, qardaşlıq nədir, bunu görsün. Amma sən bu prinsiplə gətirmədin axı. Sən hansı prinsiplə gətirdin? Aydın Bu caiz deyil, bu düzgün deyil. Və yadda saxlayın namazda, yəni xoşu vacibdir. Yəni, bu çox önəmlidir, vallahi. Yəni, bəzi qardaşlar elə bilir ki, namazda xoşu, yəni namazı muhti ilə qılmaq Yəni, mübahdır, müstəhəbdir, yox. Namazı xoşu ilə qılmaq vacibdir. Namazın vaciblərindən, yəni sən namazın vacibini pozursan, tək özündə yox, e? bütün cəmatı. Aydındır. Namazda vacibdir, xoşu vacibdir. Hətta o dərəcədə ki, şeytan səndən çox ona önəm verir. Yəni, sənin namazındakı xoşuya səndən daha çox o önəm verir. Necə? Məsələn, <coughs> o qədər məsələlərin var ki, tutaq ki, ev almaq istəyirsən və ya nəsə bir iş görmək istəyirsən, pulun yoxdur. Pul necə əldə edəcəksən və ya kimdənsə borc alıb, tapa bilmirsən. Namaza girirsən, <coughs> başlayırsan xoşu ilə ibadət eləməyə və şeytan sənə gəlir, yada salır, kimdən pul almaq lazımdır namazda. Yəni sənə xoşunu almaq naminə dünyalı verir. <coughs> Nə qədər belə şeylər olur hətta Ömər ibn Xattabdan rəvayətlər gəlib ki, əsərlər, bəzi döyüşlərin planlı namazda e, yəni təyin edirdi. Yəni şeytan hətta cihad, böyük ibadət, cihad. Gör namazda xoşu nə qədər önəmlidir ki, hətta cihadın planını verirdi ona, tək namazdakı xoşusunu əlindən asmır. Hətta şeytan səndən daha çox önəm verib ona. O bir gün Əbu Hanifə rahiməllahın yanına biri gəlir. Deyir ki, e, bu deməli bir qızıl külçəsi olub bunun vaxtı ilə para yığıb, pul yığıb. Bunu da gizlədib evində bir yerdə ki, vaxt gələr, götürərəm, istifadə edərəm dar günümdə. Onun da dar günü gəlib, yaddan çıxıb, gizlətdiyi yer hardadır. Gəlir Əbu Hanifənin yanına, küfədə olur. İmam da deyir ki, buna bu məsələni nəzərə alaraq. Deyir ki, qal, gecə, yaxşıca dəstəmaz al, namaza gir, amma bir şərtdə xoşu ilə iki rükət namaz qıl. İnşallah xatırlayacaqsan. Bu da belə eləyir və səhərsi gün gəlir qızıl külçəsi ilə imamın yanına artıq tapıb. İmam da soruşur, necə elədin, nə elədin? Deyir ki, heç nə, dediyin kimi dəstəmaz aldım, gəlib ki, təşəkkür eləsin. Hə, namaza girdim, bütün fikrimi yönətdim ibadətə və o anda yadıma düşdü ki, hardadır. İmam deyir, neynədir? Deyirəsin, namazdan çıxdım, gedim götürdüm. <laughs> Aydındır. O belədir yəni. O, o barədə ərədə Allahdan gəlir hədəs deyir, Peyğəmbər deyir ki, kim huşunu Var belə bir əsər, hə, bilmirəm səhidiyə yox. Var belə bir əsər. Yəni hər bir halda məqsəd yəni önəmlidir. Məqsəd nədir? Məqsəd budur ki, namazda huşu önəmlidir, vacibdir. Allah Azəbə Kəllə buyurur ki, hafizu alə salavat və salatul usta və qumu lillahi qanitin. Hafizu alə salavat. Namazları qoruyun. Sual. Yəni, namazların nəyini? Təfsir əhli deyib ki, burada hafizu alə salavat. Namazları qoruyun. Yəni, iki yöndən. Yəni, namazların vaxtlarını, bir də namazda xoşunun. Və bu da əmirdir. Fikir verin. Yəni, feil hafizu əmir formasında gəlir. Və qaydadır ki, bir şey əmr formasında gəlirsə, onu müstəhəbliyə endirəcək dəlil yoxdursa, vaciblik e, ifadə edir. Və bu ayə dəlildir ki, namazda xoşu vacibdir və namazda xoşu vacibdir deyən alimlər bu ayəni həmçin dəlil gətiriblər və başqa hədisləri. Yəni, namazlarınızı qoyun, yəni namazların vaxtlarını və bir də namazda xoşunu. Necə ki, İbn-i Məsud radiyallahu anhu gəlir Allah Rasulunun yanına, sual verir ki, Yəni, eyyül aməl habbu ilallah, Allaha ən sevimli əməl hansıdır? Və e, Allah Rasul deyir ki, əs-salah, əs-salah alə vəqtihə. Öz vaxtında qılınan namaz. Sonra deyir, və thümmə ey, və sonra hansı? Və deyir ki, birrul valideyn, valideynlərə yaxşılıq. Və sonra hansı? Əl-cihadu fi səbilillah. Yəni, Allah yolunda edilən cihad. Yəni, vaxtında qılınan namaz, Allah yolunda edilən cihaddan və hətta valideynlərə yaxşılıqdan daha əfsəldir və Allaha daha sevimlidir. Əs-salə alə vaxtihə, öz vaxtında qılınan namaz. Bu vacib namazın vaxtlarını qoruyasan. Həmçinin namazda xoşu da. Çünki ayənin davamında deyir, Hafizu aləs-salavat və salatil vusta və qumu lillahi qanitin. Yəni Allah, Allah üçün xoşu ilə ayağa qalmaq. İndiyə də ayətdə məsələn, məğribin vaxtı girir. El məclisindən üstün deyib, gecə başlamasındır. Şərifcan, əsr namazını qarşılıq başlı 40 dəqiqə dəqiqə uzadır. Gedişdirir yəni. Biz də orada işləyik o yanında. Yəni, bir də əsr eləyik də belə. Təsiri. Süsdə də var. Süsdə ev etməz. Təsiri ona görə ki, onlar axı vaxtı Rəfi məsələ ilə ki, onun vaxtı iki, iki şey olur. Yuxarıdan elə tapşırıq qoyulur, dini qurumlardan. Bütün məscidlərə qoyulub. Məscid var, riayət eləyir onların dediyinə, məscid var elə. Mən bilən yoxdur, biz yəni gələndən görmüşəm. Sübhlə, ümumiyyətlə sübhlə işrada, e, daha doğrusu xüsusən işrada, ümumiyyətlə işra namazının vaxtını uzatmaq e, sünnədir. Bir dənə də zöhürdə gəlib, o da istiya günlərində biraz vaxtı yəni uzadasan, namazı gec qalasan ki, biraz sərinləni hala. Və salam. Amma əsir, sübhdür. E, və sübhdə də ixtilaf olub, da çox uzaqda olmaz. Amma əsrdə bilmirəm. Əsrdə Onda əsri qul tək qulunub, orada cəmalarla sorulub, yəni, uzatma cəmalarla şey, yəni bilmirəm. Bu zöhr namazında... Hər bir halda cəmaatla qılır. Cəmaatla qılır. Zöhr namazda... Yəni, cəmaatla qıla bilirsən də namazı. Cəmaatla fərz də qılmaq. 40 dəqiqə qılla mücəmaatla qılmaq. Yox, cəmaatla qılmaq fərz. Qəzanı verən işin. Əsrdən qabaq. Çünki sən ola bilər məsələn bu gün bir hədis oxuyasan, sabah başqa bir hədis oxuyacaqsan və görəcəksən bir-birinə ziddir. Aydındır. Bəlkə bu hədis nəsx edilib, hükmardan qaldırılıb məsələn. Aydındır. Bu mənada deyirəm. Yəni e, əslində düzdür, düzdür bizdə o çatışmamazlıqdır, çatışmayan cəhətlərdəndir. Bizdə fiqh kitabları çox azdır və demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Demək olar, yoxdur. Yəni, fiqh kitabı bizdə var. İslam fiqhi o fiqh üslubunda yazılmıyor. Yəni, o Abdurrahimin özünə də dedi. <clears throat> yəni, o, e, bu mənim öz rəyimdir, e, uğurlu seçim deyil. Yəni, həmin kitab uğurlu seçim deyil. Yəni, nə qədər kitablar var ərəbcə, elə bir cild deyil, hansı ki, tərcümə edilə bilərdi o kitabın əvəsinə. Özünüz də bilirsiniz, görürsünüz, o kitabı oxuyanda uzaqbaşı orada namaz, oruc, gündəlik etdiyiniz şeyləri oxuyursunuz. Amma ticarət məsələlərinə, vəqf məsələlərinə, torpaq sahələrinə, miras məsələlərinə girəndə aydındır ki, oradakı hədisləri oxuyub demək olar ki, 100%-dən heç 10% şey başa düşmürsən. Aydındır? Çünki o müəllif mühəddisdir, misirlidir və hədis əhlinin üslubunda yazıb o kitabı. Baxmaq ki, kitab fiqh kitabı olsa da. Amma bizə lazımdır e, fəqihlərin üslubunda yazılan bir kitab. Yəni, belə deyək də, namaz bölümü, məsələn, namazın rükunları, hansılardır, dəlilləri ilə, dəlilləri ilə, amma artıq 1, 2, 3 sıralaması ilə və yəni, fiqh üslubunda bizdə mən bir dənə kitab görmüşəm, fiqh sünnə. Qara üstü bir kitab var, fiqh sünnə tərcümə edilib. O da birinci təharət bölümüdür. Seyyid Sabiqin. Bir dənə odur düz əməlli bizdə, o da ki, davamı gəlmədi. Elə taharət bölümündə də qaldı. Yəni, namaz bölümü, oruc və sar gəlmədi davamı. Bizdə demək olar ki, yoxdur. O çox önəmli məsələdir, yəni çox çatışmamazlıqdır. Və sonra bu çox böyük problemlərə səbəb olur. O problemləri ola bilsin ki, kimsə görmür. Amma biz bunu yaşayırıq. Adi bir misal deyim. Bir qardaş gəlir, nəsə soruşur. Təbii ki, sual verənlərin də məqsədləri müxtəlifdir. İndi bugün məqsədlər daha çoxalır. Adam var, gəlir, sual verir e, öyrənmək məqsədi ilə və əslində də tələb olunan da budur. Fəsəlu əhlə zikri in kuntum la ta'lamun. Allah subhanahu taala illəti səbəbi bəyan edir. İn kuntum la ta'lamun. Soruşun zikr əhlindən nəyi bilmədiklərinizi. Deməli, sual verməkdə məqsəd nədir? Bilmədiyin şeyi öyrənmək. Ayə bunu bizə bildirir. Amma görürsən, gəlir biri sual verir, səni imtihan edir. Adam var, sual verir səndən istədiyi cavabı almaq üçün. Yəni, məsələn, 20 nəfərdir, 20 tələbə, 19-una sual verir, nəsə iş qurmaq istəyir, hamısı deyib haramdır. Bu ələm sual verə-verə gedir. Niyə? Çünki halal cavabını axtarır. <laughs> Aydındır. Haradakı o cavabı birdən tutsa, orada da duracaq. Və imtihan etmək məqsədi ilə görüm sən hansı rəydəsən, sən hansı fikirdəsən. Bu hamısı qəlb xəstəliklərindəndir. Qəlb xəstəliklərindəndir. Hə. Həmçinin e, görürsən ki, gəlir biri sual verir. Deyirsən ki, sualın cavabında bu məsələnin həlli belədir. Hə? Deyir ki, o saat dəlil nədir? Onun səndən bu cür, yəni birbaşa dəlil soruşmağı özü dəlil ki, o cahildir o elmi üslub bilmir, o oxumuyub fikri. O saat dəlil axtarır. Yəni, mən tutaq ki, sənə desəm dəlil. Səndə elmi alətlər var, elmi güc var, o dəlili həll eləmək, o dəlildən nəticə çıxarmaq, hökum çıxarmaq. Yəni, sual verənin dəlili soruşmaq e, haqqı çatır. Ondan söhbət gedmir. Amma demək ki, məsələn, birinə sual versən, o sənə cavab verir, elə bir etiraz kimi o saat dəlil soruşmaq ki, dəlilin nədir? Bax, tutaq ki, mən sənə dedim dəlil. Mən sənə elə bir dəlil deyərəm ki, onu ərəb dilini dərindən bilməsən, heç vaxt başa düşə bilməzsən. Heç vaxt. İmam Şafi Rahmanullah deyir ki, mənə fiqihdə elə bir sual verilmədi ki, ərəb dili ilə ona cavab verməyim. Ərəb dilinin qrammatikası ilə. Ərəb dilinin qaydası ki, var, nəhv elmi, sarf elmi, bəlavət elmi. Hə? Şafi Rahmanullah deyir ki, mənə fiqihdə elə bir sual verilmədi ki, nəhv elmi ilə ona cavab qaytarmayım. Və İmam Şafi Rahmanullah deyir ki, kim deyir lüğada, yəni nəhvdə dərinləşsə, bütün şəri elmlərə onun üçün yol açılar. Yəni elə bir sənə dəlil gətirərəm ki, onu sən dili, bu lüğanı dərindən, yəni qrammatikasını bilmədən sən onu başa düşməyəcəksən. Hətta ola bilər ki, mən sənə dəlil gətirərəm. Məsələn, sən soruşarsan ki, dəlil var? Deyərəm, var. Nədəndir? Deyəcəm, lüğadan. Düzdürsə necə? Quran və sünnə qalıb lüğadan dəlil, bəli. Və deyə bilərəm sənə icma. Deyə bilərəm sənə dəlil icma. Deyəcəksən necə? Axı, burada hədis var. Hamısı cahilliyin əlamətləridir. O qədər sənə hədis gətirərəm mən, səy hədislər, ümmət əməl eləməyib o hədislərlə. İcma nəsx eləyib. Subhanallah. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu ona görə İmam Tirmiz rahimehullah deyir ki, mənim sünənimdə bütün hədislərlə əməl edilir. Zəif və ya səhih. İki hədisdən başqa. O iki hədis ikisi də səhihdir, əməl edilməyib. Tərk olunub. O hədislərdən biri hansıdır? Məsələn, e, bu e, içənin, şərab içənin hökmü nədir? Şərab içənin hökmü aydındır. Amma Tirmiz də hədisdə gəlib ki, dördüncü dəfədə öldürün. Hənəfi məzhəbində baxırsan, yoxdur bu. Şafi məzhəbinə baxırsan, yoxdur bu. Həmbəli məzhəbinə baxırsan, yoxdur bu. Maliki məzhəbinə baxırsan, yoxdur bu. Fiqh kitablarına baxırsan, yoxdur bu hökm. Hədis səhihdir. Hədisdə gəlib ki, dördüncü dəfədə şərab sən neyiniyin? Artıq şallaq yox. Hökm ölümdür. Heç bir məzhəbdə, heç bir fəqihin kitabında yoxdur bu hökm. Ki, dördüncü dəfə öldürün. Hə, sən deyə bilərsən, birdən hədis nəsx olub. Hədisin nəsx olunmasına dair başqa bir hədis də yoxdur. Deyəcəksən, bəs bu hədisi nə qüvvədən saldı? Biz deyəcək, ümmətin icması. Hə, indi sənə bunu başa düşmək üçün artıq lazımdır ki, oxuyasan. Bu nə deməkdir? Bu o demək deyil ki, hədislə əməlləmirik biz. Yox, qətiyyən. Əksinə, biz hədislə əməlləyirik. O səbəbdən, yəni, gərək bu şəri məsələləri fiqh kitablarından oxuna aydın daxil. Yəni sən verdiyin sual üzdür. E, yəni sual verdin ki, bir hədis kitabına, yəni mövzu belə açıldı ki, qardaş sual verdi ki, hədis kitabında bir hədis oxumuşuq. Mən dedim bilmirəm o hədisi. Hədisin şərhinə baxmaq lazımdır. Baxmaq, baxmaq lazımdır ki, alimlər nə deyir. O səbəbdən mən bəyənmirəm bu üslubu ki, mən yox axı, yəni əstəğfurullah, mən bəyənmirəm demək də düzgün deyil. Yəni bu elmdə bəyənilmir bu üslub ki, hədis kitabları tər tərcümə olma və buraxılar cəmaatın arasına. Düzgün deyil bu üsul. Mən ondan olar. O, o niyə deyir ki, hədis kitabları tərcümə olunmasın? Olunsun. Amma bu gün biz ona hazır deyilik. Bu gün insan açır hədis kitabını, qoyur qabağına, istədiyi kimi danışır. Dəlil de Buxarda, dəlil de Müslimdə. Qardaş belə olmaz. Bu olardı Hasan, bunun vaxtı var. İndi biz buna hazır deyilik. Bizdə bir dənə təsəvvürlü nəfis mənfiqi kitabı göstərə bilmirsiniz. Yoxdur. Bir dənə hədis var, kitab var, İslam fikri, Abdurrahman qardaşının tərcümə elədiyi. O da ki, fiqh üslubunda yazılmayıb. Yəni, tər hədislər əsasında. Hə, tərcümə edən özü də bu. Muhaddisdir müəllif. Yəni hədislər üslubunda yazılıb. O da bizə münasib deyil. O kitab kimə münasibdir? O adam ki, fikri, fikri kitablarından oxuyub, ibadət bölümünü, müamilə bölümünü qutarıb, hə? Və sonra istəyir ki, 3 ildən bir, 4 ildən bir o ümumən fikri dəlilləri ilə təkrarlasın. O kitab onun üçündür. Bir elm tələbəsi üçün. Amma bir adam fikri bilmir, girsin bu kitabdan fikri öyrənsin. Yəni, re real bir şey deyil. Real bir şey deyil. Həmçinin neyniyək? Qardaşlardan tələb eləyin. O qardaşlar ki, bu kitab tərcüməsinə məşğuldurlar. Heç nə demirəm. Demirəm ki, yeni nəsə eləsinlər. O kitab ki var, Fikus Sünnəsi Sabiqin təharət bölümü tərcümə olunur. Mübariz qardaş tərcümə eləyir. Hə. Fəqət tələb edin ki, onun davamı gəlsin. Anacadır. Yox, o təharət fəslidir. Kitab o kitab özü 4 dənə cilddir yekə. Kitab özü 4 yekə cilddir. Fəqət qardaş təharət bölümünü tərcümə eləyir. Namaz bölümü var, oruc, zəkat, həcc, ticarət, miras, cihad, evlilik, vəqf məsələləri, hər şey var. O kitab geniş kitabdır. Aydındır? yəni o bölümlərlə tərcümə edilsə, bəlkə də bir 15 dənə kitab çıxacaq. Elə onu davam elətdirsə, inşallah susuzluğu biraz yatsızdırar.